Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega oh. encostando. E o que eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá, tá dando. Oh. Oh. Vai! Então joga, então joga o teu bumbo, oh, bumbo, oh, bumbo na vara. Então joga, então joga, se acaba, tá só tá safada. Então joga, então ah. joga o teu bumbo na ah. vara. Então joga, então ah. joga, se acaba, tá safada. Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega encostando. E o que eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. joga, então joga o teu bumbo, ó, bumbo, ó, bumbo na vara. Então joga, então joga, se acaba, tá safada. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga. Não, chama ela, tá ligado? Vai! Então joga, então joga, se acaba, tá safada. Então joga, então joga o teu gata tá safada. Chama todas suas amigas que vai ter festinha em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chegam mamando, suas amigas que chegam encostando. E o que eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. conseguindo ir. Aí, Yuri. Tá, não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Ô, oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Pra sentar...